Gaurkoan ziburu aldera urbildu gara, kosta aldera, esaten den bezala, eta hain zuzen ere boga jatetxera. Ba, uda hontan boga jatetxeak erabaki garrantzitsu bat hartu duelako, bai behai begira, e, eh, lenik eta behin, arratsalde hon. Arratxalde hon. Hori da, lenik eta behin esan dugu bezala, az, beti bezala kontekstutik hasiko gara. E, pandemia garaian gaude eta jatetxeak galdetzen dugu modera, pandemiaren aurretik edo orain nabaritzea da diferentziarik edo ezberdintasunik, e, ba, jende kopuruekiko, mugimenduarekiko? E, pandemia eta gero justu oso ongi hasi zen, e, oso ongi egin dugu jendea bazen kristian gogo ateratzeko behiro, eta egin dugu kainia ustaila aski polita jende, jende askoekin eta dena. E, gero, gero komplikatu ahiz gonda hori pasanitarioarekin, baina baina hor arte, gogoa zen, e, bo, egon gilak eskitsitak zazpila betez, beraz jendea basun kriston gogo ateratzeko behiru eta dena, beraz, eta nabaritu da, eta ongian egin dugu hasieran, batean, hori. Ondo dago jakitea, gero ere esan berda, zuek biek honen aurretik hemengo langileak zinetela, baina osasun krisi honetan nagusi izatea deliberatu duzutela, Nola eman zen duten, e, eh, ba, pausu hori, nola erabaki zen duten pandemia garaian nagusi izatea? Be, deia, e, pausoa egiteko autu hartu ginuen dia lehenago, eh? Langilea ginen, eta bo, aipatu ginuen dia lehenago, e, pauso hori egitea, batek utzi nahi zuen, proposatu zidan, nik esan nuen baiet, baina gero badira pauso batzuk eh, hori egitekotan lehenago. Eta jozok ere, bazekian ere, deia e, momentu batean, e, duela aspaldi egin nahi zuen pauso ere, baina komplikatu izan da, pixkal luza izan zen eta beretzat ere, baina azkenan eginda. E, eginda egiean hori e, virus horren koronaren garaian, hori bai, baina azkenean bagenekien deia, baina bon, egia eginda, pasa da hola, eta azkenean e, jende asko pentsatzen zuten behar baga pasako zela, edo zaila izango zela, eta azkenan bat ere segitu du, hola, ah, susen, bikain, bai, bai, bai, segitu du susen, e, bai. Ara zuri gabe ez dugu zer sentitu guk. <laughs> Esan behar da orain abuztu bukaeran gaudela, ja udara joan zaigula, esan behar da hemen udati arrasko izaten ditugula hemen, ba, bidazo inguruko eta ego kostaldeko leku honetan. Eta ba, pixka bat uda ontako bilana nolakoa izan da? Ebe, izaten altzen oso oso ongi, izaten zen berdin uda politena aspalditik, eta azkenean, bon, be, azken bete hori pixkat moztuta izan da, eta lan egin dugu pixkat gutxiago ba, ba, beste lagun batzuk inguruan uh, oso ongilan egin dute baita ere abuztuan. Jendea bazen, gero ambientea berizia zen, giroan berizia zen, bai, jendea pixkat kesu eta baina orokorki aktivitatea bazen bai. Usta jerdi aldean e, eh, iragarri zuten bezeroentzako pase sanitarioa beharrezko izango zela, astelen honetatik abuztuaren hogeita amarretik e, pase sanitioare behartua da langileentzako. Zuek hori ikusita erabaki garrantzitsu bat hartu duzu ezta eta ze, erabaki izan da hori? Ba, guk erabaki dugu bereziki gure bezeroentzat ez, galdetz, ez galdetzeko pasanitarioa, eh, bakarrik eramatekoa egitea. Eh, zen uh, posibilitate bakarra ez galitzeko pasanitarioarik, beraz hori hautatu dugu, eta ez genuen, buka enitze mengo jendak bai ditugu bezero bezara, eta ez genuen nahi galdetu uh, nork egin zuen, nork nork kontra, uh, nahi genuen uh, jendei janaria eman bakarrik, eta hori gatik hori hautatu dugu. Orduan esan dezakegu hori, lehenik eta behin ez zailkatzeko, baina gero ere, ba, pixka bat, e, aldarrikapen edo erresistentzia moduan, ba, ez pase sanitario hori inponitzeko ez da? Hala ere, bai, bai, bai. Egiteko biak, pixkatzen atxeman dugu hori eramateko egiten zela mm, erdi ipurdi, bi, bi aldetatik oberena, autu oberena, e, hola segitzeko lan egiten ala ere, Baina ere bai, egateko ez dugula horiek eh, hori gurin inposatzea, ze, ze gero hasten badagoela, gero zer zakit, baina ez ez hori segidezana hola eta hain eta bueno, egun batetik bestera egan bai orain hori beharko duzue, txekto egin bestela ez izte sartuko eta ez jatetxetara, ez zinemara, ez kultur giro eta horiektara. Eta ez badu inoak ez egaten, ba, segituko du, eta gero zer, gero, bax, ba, bueno, ez baina egin nahi ere, bai, egateko zen ere, e, ala ere, horren kontra genela, eta, eta, eta, eta, eta hori, bai, bai, bai, kontra bat, kontra modu bat ikusten duzu bezala, erabaki izango dugu garrantzitsua, bai, holakon e, eh, jatetxe batentzako erabaki importantea da behintzat, markatutako erabaki bat da. Gero ere, ba, erabaki honekin etxerako jana eskaintzen duzu eta zerbitzu horrek nola jendeak deitzen du, jendea etortzen da janariaren bila. Ba, guk pixkat da zen eta hamburgesak egiten dugu eh, bai hemen eta bai eramateko beraz uh, pixkat zen guretzat hori hautatzea zen bak ziren deia galderak eramateko egiteko beraz. Sentralizatu gira hortan, uh, eramatekoa egiten, eta pixkat gehiago saldu dugu hola eramatekoa. Gelo ostatuko aktivitatea jeitsi da noski, baina bo, bizi gira, hola. Eta, hola, elakutsi dugu ez ginera sobera ados uh, Haiek guri inposatzea lan egiteko moduak eta manerrak eta hiru aste ero izaitea beste limite bat, beste muga bat eh, berri lan egiteko sasoenan, etzela erresa, eta ez ginela ados. Horruk uh, eh, onartzeko edo zer gauza. E, erabaki horrek ekarritakoak bogondo erantzun du, gero ere esan behar da, hori e, boga jatetxe hemen, ziburu erdigunean dagoela kokatua, e, menuak eta, bo, hamburguesa eta esan duzu, pixka bat, gazte giroko menuak, gaztea bakarrik, haundiagoak ere badatoz, zein abaritzen duzute zuek? E, gure klientela, deia, e, ezaguna zaigu, eta ere e, nire ustez etu gire sustengatzeko hori siugereak egiteak Egia Egiakan gazteak direla, baina ez bakarrik ere. Eta pentsatzen dut ere, bai, etorri direla gu sustengatzeko. gatzeko. zu, segitzen hola, laire noiz bintzkar hartzen. Eta hola, gure autua adierazteko edo bai, bai ez ere, gurekin batera, jatekotan e, ados gira, zuek segitu lan egiten ala ere, baina segi hola ere. E, egiten dugularik klientearekin, Eguneko ama amabosta ados da gurekin, e, eta beraz konten gira. Autuak azkenean, e, bueno, merezizuen hori eh, hartza, azken batean. Ondo dago, esan erabaki garrantzitsua, e, ondorioak ere onak izan dira, eta gero hain pixka bat, ba, ze saltzen duzuen eta, zer da hemengo ba, gehien eskatutako produktu, hamburguesak dira, baina hamburguesa bereziren bat, zein da hola zuen plater bereziena, boga etxeko plater bereziena zein duzue? Txuleta. Txuleta, <laughs> ez dugula egiten orain, Baina bestela no hamburguesak, san bezala denak ona dira. Eskota no zein da zuen zatonena? Zein da hori esan? Bakotsak berea, gero egia da badirela bai batuk edo bat edo bi ateratzen dira pixkat. Bada hori lasko hori hori gadget deitu duguna pixkat berezia dela hamburgues gisa. Beraz ateratzen da e, gauzatik eta me aski ona da ere. Baina bestela denak e, denak onak dira egia jana. Zaila da esatea. Zaila da. Ba, ba oso ondo, eskerrik asko, boa jatetxekoei, esan duzu bezala platerik onena txuleta bada eta bertan zerbitzatzen baduzue, hau lehen bailen konpondu dadila eta lehen bailen etor gaitezela txuleta hori probatzera. Mila mila esker denagatik, erabaki garrantzitsua, ondorioak ere onak dire, ala izan daitezela eta ala segidezatela. Mila mila esker. zuri, zuri, zuri.